الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه حديثي يكون من موجة حديثي إليوبوكيوا نمعاوية ابن أبي سفيان الله أوي راذناي نبباياكي أسيما كوانبا مسيما بوانا متومي صلى الله عليه وسلم يوتي أنبائي Allah anamtakia kheri basi anampatia ufahamu katika dini hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim asema الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذا الحديث من أعظم فضائل العلم حديثه ni katika fadila kubwa za elimu وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرا لأن باتكانا كتك حديثه كوانبا إليم يني منفا ni alama za elimu yenye manufaa ni katika alama za mafanikio ya mja na kwamba Allah Azza wa Jal anamtakia kheri na ufahamu katika dini unakusanya mambo yote ambayo yanafungamana na dini sawasawa ni misingi za iman na sheria za Uislamu kwa ujumla na ihsan na haya matatu yamefasiriwa kwamba ndo dini kama ilivyothibiti katika hadith ya Jibril alayhi salam alipokuja kuwafundisha waislamu dini yao alimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam nguzo za uislamu misingi za iman na hakika ya ihsan ikajulisha kwamba dini imekusanya mambo haya yote kwa hivyo yule ambaye atakayekuwa na ufahamu na misingi za iman akafahamu akida ya Uislamu vyema na akajua pia vile vile ahkam na sheria za Uislamu kwa ujumla akazifahamu barabara na akaufahamu ihsan kwa njia nzuri na kaielewa basi mtu huyu Allah azza wa jal anamtakia khairi asema rahimahullahu ta'ala wadalla mafhumu alhadith ala anna man a'rada an hadhihi alulum bilkulliyah fa inna Allah lam yurid bihi خيرا ikajulisha hadithi hii kwamba yule ambaye atakayepuuza elimu hizi elimu ambazo zinafungamana na dini sawa sawa ni elimu ya aqida elimu ya fiqhi na ilmu zote ambazo zinafungamana na dini basi mwenye kuzipuuza elimu hizi na afahamu kwamba Allah azza wa jalla hajamtakia khairi lihirmanihi alasbab allati tunalu biha alkhairat wa tuktasabu biha as-saada kwa sababu Allah azza wa jal amemnyima sababu ambazo kupitia sababu hizo khairi zinapatikana na mafanikio na maisha mazuri yanapatikana ndani yake وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم